Ba, uste dut, eh, erabaki horrek eh, erakusten duela autetxi girelarik ez dela zer nahi egiten al. Baluruzki azkeneko ogoi eta oita urte hauetan eh, oartu gira hainbat eta hainbat autetxi, autetxi direlarik pixkat realitatearen egi hori galtzen dutela eta hien interes pribatuak laster nahasten dituztela interes publikoekin. Bain arte ez dut sekulan uh, badaki itzerik egan uh, justiziak bere lana egin arte, hor justiziak uh, bere lana egin du. Agian nolako erabakiek, haute batzueri uh, nunbait konsientzia agaraziko diote, uh, berriz ere, haute txigirelarik, eta ikusten delarik erabaki batek bere interes pribatuak edo interes privatuaren alde joaiteko uh, asmoa lukela, dela parte hartu behar erabaki hortan, uste dut, Zuzen bidea bazteratuz utziz ere, e, normalki, naturalki ere beharko litakela olako kontzientzi bat ukan, baina maluruski hainitzek ez dute eta gure hausapesak ere ez du izan iduriz.